Bueno, mezua argia zen, eh, alde batetik baziren e, behar bada ezagunagoak ziren emazteak eta izketan e, eh, ohituagoak direnak eta diskurtso bat e, egituratua dutenak eta gero baziren ba, gure amatxi, izeba, e, eh, txantia izan liteken e, emazte hori eh, gure inguruan duguna eta bere bizi esperientzia balioan eman nahi genuen. Justuki hori itzaletik argira edo plazara, ez, etxiparek aipatzen zuena, maite kajegek astapena erranduena, plazara ateratzea esperientzia hori. Eta hori oso importantea iduritzen zaigu ezkuntza filosofia bezala ere, ez dela dena itzaldi kaier e, sailkatzailetan liburuetan, baizik eta bizitza esperientziare importantea dela ikasteko, elkarrengatik ikasteko egiteko. Hori zen filosofia e, lanbidez berdinetakoak, e, sektorez berdinetakoak, albazen ideologia ezberdinetakoak, baina hori, bueno, engaiamendu ezberdinetakoak, teorian deus erraiteko ez duen hori ere, Eta hori azpimarratu nahi nuen, eri biziki ohargarria egin zait, deitu dutalarik eta bueno, horre aritu garelarik deitzen. Oso oso harrigarria egintzait egin zait, eman dezagun, e, emazten erdiak erantzun dute, Ben, zergaitik ni, nik ez dut deus erraiteko. Eta netzat biziki errengo nuke, ez gizon bati deitzen diozularik berez ustu dut pentsatzen duela deitu badi date, izanen da zerbait erraiteko dudala. Ez? Be, hor, zinez, e, konbentzitu behar izan dira, baina ez? Be, duzu zerrana partekatuko duzu, eh, hori aski ohargarria egin zait, e, eh, piskat, belaunaldi batzuen gan hori argiki, baina aski gaztengan ere. Ikasketak segitzeko garaian, nire amak errantzuen, zu lanera nire errantzidan, eta nire aizpari ere bai, zuek biak lanera, eta hiru mutileak ikasketak egitera. Ola zen, zen nahi dut, nire garaian, ola zen. E, eta nire oso normala juritzen zitzaidan. Eta garaia hartan, gure kulturan, leoni bizi nintzen kulturan, emazteak lan egiten zuten eskondu arte. Baina, eskonduta gero, lana uzten zuten, eta aurrak zaindu, eta etxeko lanak egin, hori zen. Baina, hor, ohartu nintzen, ze diferentzia zegoen kulturan mm, mutil eta nesken artean. Pantxinari, galderatxo bat, justuzuk eh, parte hartu baituzu eh, izlari gisa, nola pasada? Habe, uh, eh, niretzat pisik untsa pasatu da, gero bizik zabalada gaia hor eh, bon, ez da dena errana izan, ezin, ezin da. Agian zerbait piztu dugu gazte hoien eh, gain, eta ara, eta seituko dute hain behar berden bezala. Uh, ene ustez, uh, konsientzia eraikitzen da, eta agian uh, harri bat emana izan daigun zerrekin eh, etorri zinen, ze gogorekin edo ze mesurekin edo... Fe mesu hori, fe mesu bat bali bada hori da, hor nunbait uh, gai importanta dela, eta hori ez dela baztertu behar uh, pentsatuz uh, beste lehentasun bat badela, hor... Uh, hau er, bururaino ere man behar da, eta ene emazten dako on izango dena, denen dako on izango da. Bai, hor ikasleak, neskak eta mutikoak eh, baziren, parean zenituen? Bai, hor xantza hori dugu, hor ikusten dituterena siaka, eta hori hori ez dut bizi izan, nik haur eta gazte boran, eta hori ikusteak uh, emaiten dit biziki, eta esperantza. Misto egoitea, bai, bai, eta giazko mistotasuna. Hor, uh, ageri da, elkarrekin bizi dela, ez dira elkarren ondoan bizi. Ba, mi esker, Pantxin. Ba, mi esker zuri.